du iara sambisto montras la forton de popola culturo. Al proximidias la carnavala e tagoi, en mulch tailandoi oni festas lau loca tradizio. En Brasilo gi estas amplexa, vigla festego, cun amassora homoi sur strate, ciu en privatae grupetoi, ciu en grandai organizoi, kiwi presentas grandiosa in spectaclo in la tuta festado arigas fervorulo in en concurso i partoprenas popolanoi el tio i socia i classoi oni cotime diras che la brasila carnavalo estas la plei democratia manifestigio de la popolo. Aparte en la statoi Rio de Janeiro, San Paulo, Bahio, cae Pernambuco, la carnavalae eventoi estas plei intensae. Diversae Brasilei music ritmoi ligijas al carnavalo. Inter ili, eble sambo estas la plei tipa. Infanoi lernas sambadon de frua agio, eble de la tempo quiam ili ancora ocusis en la ventro de Sambema Patrino. Antau quelcae semainoi furoris en YouTube filmeto pri infano quio estas mem bona exemplo de tiu frua lernado. Ech por la Brasila publico, al quio ne estas fremda, la aperado de infanoi en sambo ensembloi, la filmeto atingis pli ol quardec mil clacoin dom la unuae dudec quar horoi. Con sucilo en la buscio, simplae sandaloi sur la piedoi, cae tamboreto con flavae bastonoi, la knabeto montra sian ritman talenton en maniero cortuscia. Lia nomo estas Ludovico quio eble aparte placias al esperantistoi. Lia familio consistas el homoi ligitai al sambo. La avo de Ludovico donatis alla bebo la unuan tambureton. Anca sonorileton cae grandan tamburon list si povas ludi, cae li ritmo plene dansas sambon. Lia patrino conducadis lin alla sambo treinoi ec de la tempo de sia gravedezzo. En la corto de uno el liai familianoi, la tuta familio cutimas considi por ludi cae canti sambon sub granda arbo. Num tempe li appartenas al tradizia sambolerneo en la quartalo Santa Cruz, en Rio. Sambo lerneioi en Brasilo estas relative grandai institucioi con forta partopreno de popolanoi. Ili stimulas la envenon cae integrigion de infanoi, tiel che belai dancistinoi comensas sian carieron tre frue, cae poste eble farigias famai eminentei representantoi de sia comunumo. La carnavalain paradoina partoprenas miloi da popolanoi cae spectas milionoi da homoi sur loce au televide. Ili staras quiel uno e la plei grandiosae popolae spectacloi en la mondo.